ebyaba levita esura yakatanu ebigambo ebiri kwetaga ebiyongo byenyatano yobufu ko muntu wena wena aranayizibwaga omuntu rwatu noro wenene aliba alimujulizi abe ekintu ekiboine anga akimanyire kyonka kandi tiyagamba entambara nemukwata anga ko mtu wena wena arakwataga akintu ekiyagaire gube mutumbi gwe kigunju anga gwe kitunganwa ekiyagaire anga mutumbi gwe kiyagaire atakimanyire kandi okwo yagara arabaga aina entambara karakwataga ebiyagaro byomuntu muntu bibebiyagaro byangeriki ebiyagaza omuntu atamanyire koyagara oro arakakimanya entambara nemkwata ko muntu wena wena alirayira omubwangu bwangu nakanwake kukora kubi anga kukora kurungi engeri yona yona yekinairo kyo bwangu bwangu ekyabantu bakakora mara atakimanyire oro alikakimanya aliyebi entambara nemkwata oro omuntu wena wena arakwataga entambara omulikiona kiona omuliebi ayetondega obufu obo alishangwa akozire aletere omukama kiongoke kenya tano arobufu obo akozire aiye omu buyo obuwagazi omwana gwentama anga emburabuzi anga rwekiongo kenya tano yobufu omukwani amgirire enyatano arobufubwe obwo kaliba atashoboire kubona mwana gwantama au ekiongoke kyenyatano yentambara aletero mukama entungurumaiba ibiri anga obwana bubiri bwebiba aruobufu obo akozire emoyi yekiongo kyenyatano yobufu esigare yekiongo kyokwokibwa aziretere omukwani oguwabanje aonge ekiongo kene tano yobufu agiotole omutwe agumanshule abikya byayo kyonka atagyasa ashayimulireo obwamba bw'ekiongo kene tano yobufu omurubajurwa arutale olwo obwamba obusigaire buli kugerezibwa amaguruga arutale kiongo kenya tano yobufu Hao aonge ya kabiri kiri kiongo kyokuokibwa kuonderana nekiragiro omkuani amugirirega enyatano arobufu bwalishangwa akozire mara aragarulirwaga kyonka kaliba atashobeoire kubona ntunguruma ibaibiri anga bwana bubiri bwa biba ao ekiongoke arobufobo alishangwa akozire alete kya ikumi kya efa yensano enungi arukiongo kenya tano yobufu atagitekao majuta anga bunuma arwenshonga kiongo kenya tano yobufu agiretere omkuwani omkuwani agiyeo ekikamato guli mugabo gwokwijukirao ekiongo amale agiokeze aliyarutale eiguru yebiongo byokwokeza omukama ebyokesibwa omuliro okunikwo omkuwani aramgiriraga enyatano harobufu obo arashangwaga akozire aliyebi mara aragarulirwaga ebisigayire bibega byomukwani nkoko ebiyongo byemyaka bikagenda ebiyongo byendihi omkama agambira musati ko muntu wena wena arashengaga akafakara atamanyire alikimoi omubintu bitakatifu byomukama ekiongoke kenya tano yentambara amukama ah, alete empaya yentama enzira kamogo kuruga omubuyo iwe wenene ogirenge omwiguzi lyeshekeri zefeza kuonerana neshekeri ya atakatifu kiongo tano yentambara kwako aliyenga arwekyo arashangwaga ashubize akigambo kitakatifu akitembekeo ekichweka kya katanu amale akiye omukwani omukwani amgirirega enyatano atambega empaya yentama yekiongoke enyatano yentambara mara aragalulirwaga ko muntu wena wena arafakaraga akakora kimo abyo mukama yatangire kutakorwa noru arashangwa atali kukimanya aina entambara nemukwata aletere omukwani empaya yentama etaina kamogo kuruga omubuyo iwe wenene ogirengere ayiguzi lekiyongo kenya tano omukwani aramukoleraga enyatano arwentambara eyo aliba akozire atamanyire mara aragulirirwaga kiyongo kenya tano yentambara aina omushango omumaisho gomkama